ili moyo wako uwe na haya na Allah subhanahu wa ta'ala akawa atakupata katika pale alipokuamrisha akuone na ujiweke mbali na pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza ile haya inayokupelekea wewe kufanya maamrisho na kujiepusha na makatazo kuna mambo matatu ukiwa nayo biidhnillahi ta'ala ile haya utakuwa nayo kumwonea haya Allah subhanahu wa ta'ala الأول jambo la kwanza ru'yatu ni'mati Allah tabaraka wa ta'ala alayka wa minnatihi wa fadlihi kuziona neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako na fadhila zake juu yako Allah subhanahu wa ta'ala sema wa ataakum min kulli ma sa'altumu na Allah subhanahu wa ta'ala akakupeni kila mlichomuomba Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni jiangalie wewe katika nafsi yako una neema ngapi Allah subhanahu wa ta'ala amekupa katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni al wadud na katika maana ya al wadud ni yule anayejipendekeza kwa waja wake kwa kuwafadhili na neema mbalimbali akakupa neema ya siha na afya akakupa neema kubwa ya kuwa wewe ni Muislamu akakupa neema ya riziki akakupa neema waona wakati mwingine neema hii hawana akakupa neema wewe akili timamu wakati wengine wameikosa akakupa akakupa wa atakum min kulli ma saaltum kiasi ambacho wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yani lau kama utataka kuhesabu mkihisabu neema za Allah juu yenu hamwezi kuzidhibiti idadi yake mwaweza kuhesabu lakini hamtadhibiti idadi yake sababu nyingi sana na ndio maana baadhi ya wanaoviona kusema ni makosa kusema ni'amun la tu'addu wala tuhsa sababu asingesema Allah wa in ta'uddu ni'mat sawa sawa ni kusema la tuhsuha hamwezi kudhibiti idadi yake kimweza kusema hii moja hii mbili hii tatu utaishia wewe we, waendelea we tumefika elfu bado waendelea na hii na hii na hii umefika laki moja bado waendelea ni nyingi wa atakum min kulli ma saaltum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha lakini innal insana la dhalumun kafara kini hakika mwanadamu ni dhalimu mkubwa mwenye kuzikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala asa hapa vipi ukiona neema za Allah itahuisha haya katika moyo wako sababu nafsi imeumbwa kumpenda yule anayemfadhili anayemfanyia wema asa kwa mfano yuko katika binadamu ambaye akufanyia wewe wema na kheri akusaidia na hiki unachokihitajia yuko tayari kusimama na wewe katika dhiki zako hivi kweli mtu kama huyo waweza kumkosea wewe na pale unapomkosea pale watu watakuona vipi kuwa wamfanyia unyama mfano mwanadamu mwenzako anayekusaidia katika kile unachokihitajia yuko na wewe amesimama na wewe katika shida zako na dhiki zako kisha wewe waje mwanadamu kama yule mwenzako anayekufanyia kheri kama hii ukamfanyia ubaya bila shaka watu watakuona ufai kabisa sasa huyu ikiwa ni binadamu mwenzako walillahi almathalul a'la vipi yule aliyekuumba kutokamana na kuwa hukuwepo akakupa neema mbalimbali na hata ukimuasi Allah subhanahu wa ta'ala hukatii neema zake yani subhanallah ushamona Allah subhanahu wa ta'ala mja wake huyu aweza kwenda mbali na yeye kisha zile neema zikawa zaendelea vile vile tu iwala ikiwa iwala asubuhi wala ala mchana iwala vile vile asha iwala vile vile yuko sawa tu kisha kwa fadhila zake na neema zake akakufanyia asbab pengine akakufanyia sababu ukaenda kuhudhuria khutba ya Jumaa ikazungumza kuhusu masuala fulani yanaogusa moyo kwa mfano siku hiyo khatibu akazungumza kuhusu moto wa jahannam ukaona mm, huku nakuelekea mimi si sawa aliyekupa ile sababu ya wewe kurudi kwake pia nani ni Allah kisha Allah huyo huyo subhanahu wa ta'ala ukitubia lallahu afrahu bitaubati ahadikum aifurahia ile tauba ya mmoja wenu kuliko ile aliyepotelewa na mnyama katika jango kisha akampata kisha akupenda kwa fadhila ambazo yeye ndio aliyokufadhilisha nazo ukarudi kwake akusamehe akupende si kukusamehe tu akufutie madhambi a fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat akubadilishia yale mema ayafanye ni eh, eh, maovu yale ayafanye ni mema yani huyo anayekufanyia haya yote haya wewe huna haya bwana muasi huna haya alafu yokuona bwana muasi yule mmoja katika salaf anasema asbahna nataqallabu fi ni'amillah yatahabbabu ilaina binni'ami wa nubarizuhu bilmaasi sisi tuamka twazunguka katika neema za Allah mbalimbali Allah ajipendekeza kwetu sisi kwa kutufadhili na neema mbalimbali sisi tumkabilie na maasi watu wa aina gani sisi kwa hili moja hili ukilitizama makini na ukalizingatia makini litahuisha kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu haiwi sawa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akupa neema mbalimbali kisha wewe mkabili na maasi si sawa والثانيه رؤيه تقصيرك في حقه وقيامك بما يجب له عليك سبحانه وتعالى من امتثال المأمور وترك المحظور kuona upungufu uliokuwa nao wewe katika haki yake Allah subhanahu wa ta'ala kuona upungufu ulionao wewe katika kuyasimamia aliyokuwajibishia Allah subhanahu wa ta'ala min imtithali almamuri wa tarki almahdhur katika kutekeleza ulichoamrishwa na kujiweka mbali na ulichokatazwa hebu jiangalie hivi tuko radhi sisi na hali yetu tuliyonayo katika yale aliyotuamrisha Allah na yale aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala ukiangalia swala zetu tunazoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja viwango vya anayetoka katika swala kile anachokipata akataja mpaka atatoka mtu katika mji katika swala walaysa lahu min salati illa al-ushr moja katika kumi sasa sisi swala zetu ikiwa ile swala yenyewe itakuwa ni sababu ya kuji, kusamehewa tu yale makosa yaliyo ndani ya ile swala pia ni khairi namna zilivyo na upungufu wacha kupata ile ajira ukasema wadai ajri la ah, wewe dai usamehewe tu kwa uswali pia tuna taksir katika hilo alafu tuangalie katika madhambi sasa sallallahu alaihi afiyatu bala wallahu musta'an sasa ikiwa mja mwenyewe wewe uko hivyo humuonei haya Allah subhanahu wa ta'ala ana mambo amekuamrisha ukuyatekeleza sawa sawa ana mambo ameyakataza ukayaparamia يقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون na wale ambao wanatoa kile walichopatiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kuwa nyoyo zao zinaogopa kwa kuwa watarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hawa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Aisha radhiallahu anha ahumul ladhina yasriqun wayaznun wayashrabuna alkhamra katajiwa wale ambao na maasi qala la ya bint as-siddiq si hao hao walikusudiwa hapa bali alladhina yusallun ويصومون ويتصدقون wayakhafuna an la yuqbala minhum hawa ni wale wanaofanya mema kila aina kisha juu yake waogopa wasije wakakataliwa mema yao yale mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wana hofu wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un sasa ukiona ile taksiru uliyokuwa nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na zile neema anazokupa nyingi basi angalau ukawa na haya ikahuisha ile tabia ya haya katika moyo wako والثالث رؤية اطلاعه عليك في كل حال وفي أي وقت من الأوقات وأينما تكون فهو لا تخفى عليك عليه منك خافية jambo la tatu ni kule kuona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akuona wewe katika hali yako yoyote unaokuwa nayo katika kila wakati katika nyakati popote ulipo Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chochote kuhusu wewe kimefichikamana na yeye ajua kila kitu يقول الله سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى kila nafsi ikitaka kukusukuma katika maasi ukasema kuwa hapa mimi sionekani kumbuka hii aya alam ya'lam bi anna Allah yara je hajui huyo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona <clears throat> katika kila anachokifanya inna Allah kana alaykum raqiba Allah subhanahu wa ta'ala awaangalia bwana awaona kila mnachokifanya hili jambo ikiwa kila wakati liko katika nafsi yako bila shaka utaona haya kama vile waona haya anapokutizama mtu na heshima zake kufanya jambo ambalo litakushusha wewe heshima yako basi Allah ni zaidi na yule bwana aliyekuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ausini ya rasulullah قال صلى الله عليه وسلم أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك نكوسيا أموني حايا الله سبحانه وتعالى kama unavyomwonea haya mtu mwema katika jamaa zako bimaana akija mtu mwema na mfano huu niliopigia katika kikao kilichopita kuna wengine hata waraibu pengine avuta sigara mfano akimwona mtu wa kheri waja akaiangusha chini akaizima sijui vipi akaifutilia mbali wala hatoiona kwa nini aona haya yuwajua anachokifanya makosa sasa Allah subhanahu wa ta'ala atakana umuone haya zaidi kwa kuwa kila unachokifanya akiona Allah subhanahu wa ta'ala fahadhihi thalathatu muharrikatun lilqulub haya mambo matatu tuliyotaja huitia haraka ule moyo ukawa na haya huingiza ile haya katika moyo متى ما كان القلب معظما لربه عز وجل محبا له سبحانه عالما باطلاعه ورؤيته وأنه لا تخفى عليه خافية تحرك القلب حياء من الله عز وجل pindi tu ule moyo ukiwa umuadhimisha Mola wake mlezi Allah azza wa jalla ukawa wampenda Allah subhanahu wa ta'ala mahaba ya kikweli na haya mahaba haya hukuzwa sana na wewe kuziona neema za Allah juu yako sababu kama nilivyowatajia nafsi imeumbwa kumpenda yule anayeifadhili kwa kwanza unapoamka asubuhi usema alhamdulillah alladhi ahyana baada ma amatana wa ilayhi nushur waanza na kumshukuru Allah na kukumbushwa hii neema angalia katika hii dhikr umetajiwa hii neema alladhi ahyana baada ma amatana sababu ulikuwa maiti ulivokuwa umelala yani lau kama Allah angeizuia roho yako wewe wakuzikwa Allah yatawaffa al anfus hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى wewe ingia katika ile ويرسل الأخرى kwa kuna nyingine zilizuiliwa nyingine zikaachiliwa wewe uko katika wale ambao zimeachiliwa zao lakini ilikuwa ikizuiliwa ile roho yako ni kuwa wewe uko katika idadi ya wafu Allah akakurejeshia roho yako sema alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur ukakumbuka hii neema kisha unapoamka ukamtaja Allah subhanahu wa ta'ala jiangalie nafsi yako neema ngapi Allah amekupa siku hizi siha na afya Allah amekujalia wewe ni muislamu Allah amekupa riziki yako ya siku hiyo una hiki una hiki una hiki ukikumbuka hizi utazidi kumpenda yule aliyekuneemesha ule moyo ukijawa na mahaba tena aliman biitilaihi wa ru'yatihi ukawa wamtambua Allah kuwa aniona aniangalia ninayoyafanya wa annahu la takhfa alayhi khafiya na kuna hakuna chochote kinachofichikamana na Allah subhanahu wa ta'ala taharraka alqalbu hayaan min Allah azza wa jalla automatically ule moyo utamuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja tona haya basi baada ya haya yote bado tuwe bwana hujatosheka bwana waingia katika maasi una haya bwana salatu alfajr ya kupita na una nguvu zako basi usema leo ulikuwa ninachoka ninapitikiwa haya siku ya pili tena siku ya tatu tena inkuwa ada na ukiamka una nguvu zako wewe ukiamka ufikiria nini mahamri na mbahazi sio ndio watoto wa kwetu kumbe ajui pia hiyo katika nini neema za Allah subhanahu wa ta'ala ziko juu yake kazini achelewi lakini msikitini alfajiri haswali haswali kabisa na upungufu mkubwa sana waamka kuanzia asubuhi kitu cha kwanza waanza na maasi wal billah قال ثم عن هذا الحياء ينشأ كل خير وكل فضيلة kutokana na hii haya ndio hutoka kila khairi kupatikana kila jambo la khairi zuri فإذا وجد في القلب الحياء من الله عز وجل انكفت النفس عن الأخلاق الرذيلة والمعاملات السيئة والأفعال المحرمة وأقبلت على فعل الواجبات والعناية بمكارم الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها نهيني كما ما يليزو يا إلي تلوها تاني كوحايا ليوشمبوكو لكل تبيا جيما أليونايو أمديا وسباب كنا شمبركيا أمتو كتكيليزا حقي يكيلا ألينا حقي نموجا كتكما ويلي imma yule mja amuonee haya Allah subhanahu wa ta'ala muumba wake au amuonee haya yule kiumbe mwenzake na lau kama si haya hakuna mtu angemtekelezea mwenzake haki yake amemkopa kama hana haya hamlipi yule wallahi hamlipi waweza kuja ukampiga na bakora lakini hana haya hakulipi tena aweza kutizama hivyo habari ana aweza kuiba hana haya sababu hajali watu wamseme wasimseme hajali kila aina ya mabaya yangefanyika bali tuyaona yafanyika kwa wasuhaya naktafi bi alqadr wallahu ta'ala alim subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu